ԼՂՀ առողջապահության նախարարը Մամլոաս Ուլիսում ամփոփել է գերատեսչության անցած տարվա գործունեությունը։ Անցած գիշեր հանրապետության տարածքում տեղացած ձյան պատճառով մի շարք ներհանրապետական երթուղիներ չեն սպասարկվել։ Լեհ լրագրողը սպառնալիքներ է ստանում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ իր դիրքորոշման համար։ Լևոն Արունյանն առաջադիմել է Ֆիդեի վարկանշային աղյուսակում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունվարի 31-ին եւ լույս-փետրվարի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտերը ավելի քան 15 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 165 գրակոց Արևելանու ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ գոյություն ունի Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից հստակեցված կարգ, համաձայն որի Զինծառայողի զինգրքույկի մեջ կատարվում է համապատասխան գրառում։ Ինչ վերաբերում է որոշ զորացրված զինծառայողների զինգրքույկներում արված, իսկ այնուհետև անվավեր ճանաչված գրառումներին, ապա դա բացառապես պայմանավորված է տվյալ զորամասի համապատասխան պաշտոնատար անձի անփութության արդյունքում թույլ տրված վրիպումով։ Պաշտպանության նախարարությունը զանգվածային լրատվամիջոցներին հորդորում է այսուհետ տվյալ թեման չդարձնել ավելորդ շարժման առարկա։ Իսկ այն զորացրված զինծառայողները, ովքեր ունեն պարզաբանման կարիք, դիմեն հետևյալ հեռախոսահամարով 010 28 08 23 Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը ցաղկեպսակ է դրել Իլհամ Իմամ Հոմեյնիի Շիրիմին, հարգանքի турք մատուցել Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հոգևոր առաջնորդի հիշատակին։ Երեկ Վիգեն Սարգսյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության եւ Զինված ուժերի աջակցման նախարար Հոսեյն Դեհղանին։ Վերջինս ողջունել է հայկական պատվիրակությանը եւ շնորհավորել հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ընդգծելով հայ-իրանական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ հայ-իրանական համագործակցությունն առավել խորացնելու համար անհրաժեշտ է բարբերական հանդիպումների եւ խորհրդակցությունների մեխանիզմ մշակել։ Առիթ ունեցա նախարարի հետ քննարկելու մանրամասն մեր տարածաշրջանում արկա խնդիրները եւ մարտահրավերները։ Երկուստեք կարծիք հայտնեցինք տարածաշրջանում կայունության պահպանության եւ լարվածության նոր օջախների ստեղծման անթույլատրելիության մասին։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի իրանական կողմին Հայաստանի համար կարևորագույն մարտահրավեր հանդիսացող Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրում հետևողական եւ հավասարակշռված մոտեցման համար, որի առանցքում դրված է լարվածության նոր օջախների չստեղծման մոտեցումը։ Հանդիպան ընթացքում բացի երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցերից քննարկվել են նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող եւ հակամարտությունների կարգավորման առնչվող խնդիրներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ադրբեջանը փորձում է խոչընդոտել Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, որոնք ուղղված են Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այս մասին ամփոփիչ Մամլո Ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը փորձում է կասկածի տակ դնել Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի համաձայնագրերը կամ անճանաչելիության աստիճան աղավաղել դրանք։ Արդյունքում միջնորդները ստիփված են անընդհատ կրկնել, որ հրադադարը պետք է անշեղորեն պահպանվի, իսկ համաձայնությունները կատարվեն։ Պատասխանելով համանախագահաների փոփոխության մասին հարցին Նալբանդյանն ասել է, որ նրանք արտահայտում են իրենց երկրների դիրքորոշումը եւ անձի փոփոխությունը դժվար թե անդրադառնա միջնորդների ջանքերի վրա։ Պատասխանելով կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դերի մասին հարցին նախարարը նշել է, որ Ռուսաստանը, ինչպես ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան, մեծ դեր ունի։ Երեք համանախագահ երկրները միասին են աշխատում, ոչ թե համանախագահներին է պետք մեղադրել, այլ Բաքվին։ Բաքվի կողմից կառուցողական մտածման բացակայությունը խոչընդոտում է գործընթացի առաջընթացին, ասել է նա հավելելով, որ Ադրբեջանը միայն 3 սկզբունք է տեսնում, միաժամանակ շարունակում է ուժի կիրառմամբ սպառնալ։ Նա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ բանակցություններն այլ ընտրանք չունեն։ Ալեքսանդր Լապշինի հետ կապված գործընթացը չի կարող նախադեպ դառնալ, նշել է արտգործնախարարը։ Ղարաբաղ գնացել են, կգնան եւ ավելի կգնան, որովհետեւ եթե նայենք այն ծեր ցուցակը, որը ադրբեջանցիները կազմել են, կարծեմ մոտ մի 500 հոգի մարդ է այնտեղ։ Ո՞վ են պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչներ, մշակույթի նշանավոր, հեղինակավոր, համաշխարային համբավ ունեցող դեմքեր, որևէ մեկը կարող է Ադրբեջանին հետ համագործակցել այս հարցով կամ ինչ որ հանցնել իրենց կամ խոչընդոտել դրանց իհարկե ոչ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ազատ հայրենիք կուսակցության խնդիրն է հասարակայնության լայն զանգվածներին ներգրավել սահմանադրության նախագծին կողմ քվեարկելու գործընթացին։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ հսկային ժողովի հայրենիք խմբակցության նախագահ Սամանադրական քարոզարշավի կազմակերպման Ազատ հայրենիքի կենտրոնական շտաբի ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Նրա խոսքով իրենց կուսակցությունը վերջին խորհրդարանական ընտրություններին ստացել է մոտ 33000 ձայն, որից 6000-ը կուսակցականներ են։ Այժմ ըստ Թովմասյանի խնդիրը դրված կուսակցության շուրջ 27000 համակիրներին համոզել, որ เป զի մասնակցեն հանրակրվեին եւ կողմ քվեարկեն սահմանադրության նախագծին, քանի որ այն կոչված է պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի արմատական շահերը։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը երեք հրավիրած մամուլի ասուլիսում ամփոփել է գերատեսչության գործունեությունը անցած տարում, իսկ այսօր տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի հակապալարախտային դիսպանսերի վերանորոգված շենքի բացման արարողությունը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը առաջնորդվելով այս ոլորտում ԼՂ կառավարության ворթեգրած քաղաքականությամբ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում առողջապահական կառույցների համաչափ զարգացման գործընթացը։ Առողջապահության նախարարությունը իր գործունեությունը իրականացնում է թվով 19 բուժ հիմնարկների միջոցով։ Նախարարության ենթակայության տակ գործում են նաև թվով 5 տեղամասային հիվանդանոցներ, 20 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ եւ 205 բուժակ մանկաբարձական կետեր։ Համակ Քաղաքի Պուշկին մարտներում աշխատում են թվով 330 բժիշկ, 1353 բուժքույր, 763 այլ աշխատող։ Բուժ հիմնարկների մահճակալային ֆոնդը կազմում է 696 եւ տարեկան կտրվածքով ստացոնար հիմունքներով բուժում են ստանում մոտ 20000 մարդ։ 2016 թվականին առողջապահության նախարարության կողմից տարբեր բժշկական ծառայություններ իրականացնելու համար տրվել են թվով 8 բարդ լիցենզիաներ։ Ներկայությամբ մեր հանրապետությունում գործում են 134 լիցենզավորված սուբյեկտներ, որոնցից 67-ը բժշկական օգնության եւ 8 այլ գործունեություն, 63-ը դեղատնային, 4-ը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ներմուծման եւ մեծածախ առևտրի։ Լիցենզավորված 134 սուբյեկտներից 2016 թվականին գանձվել է պետական տուրք 6 միլիոն 741 հազար դրամ։ Առողջապահության նոր նախարարի նշանակումից մի քանի օր հետո սկսվեց ապրիլյան պատերազմը եւ այդ օրերին ողջ համակարգը ուժային կառույցներին զուգահեռ աշխատում էր արտակարգ ռեժիմով։ Բուշ հիմնարկներում սահմանվել էր շրջօրյա հերթապահություններ, մասնագիտացված բրիգադներ աշխատում են սահմանամերձ շրջաններում, օգնության էին եկել նաև Հայաստանի Հանրապետությունից բազմաթիվ մասնագետներ։ Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հանրապետության բուժ հիմնարկներում սպասարկվել են հանրապետական բժշկական կենտրոնում թվով 31 վիրավոր, որից 27-ը զինվորական, 4-ը քաղաքացիական։ Առողջապահության նախարարությունը հաշվետուտարում ուշադրություն է դարձրել հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, մոր եւ մանկան առողջության պահպանման, ծննդօգնության մակարդակի, բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակի ու մատչելիության բարձրացմանը, բոլոր բուժհիմնարկների անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ պարագաներով համալրման գործընթացին, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, անվճար եւ արտոնյալ պայմաններում դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող մնակցությանը անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովման, ինչպես նաեւ ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավման ու այլ խնդիրների։ Արցախի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված առողջապահության բնագավառի ծախսերը կազմում են 5 միլիարդ, որը համախառն ներքին արդյունքում կազմում է 2.3%։ 2016 թվականին պետական պատվերի շրջանակներում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համասարանեն ընդունվել 24 շրջանավարտներ, ընդ որում մշակվել են նոր պայմանագրի ձև որով կարգավորվում է շրջանային բուժիմնարկները կադրերով համալարման գործընթացը, ինչպես նաև պարտադիր աշխատելու պայմանը 5 տարի ժամկետով։ 1997 թվականից սկսած ֆրանսիական բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպությունը լայնածավալ աշխատանք է իրականացրել Արցախում բալարախտի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Այդ թվում կազմակերպվել են տրեյնինգներ, գիտաժողովներ եւ այլ միջոցառումներ։ 20 տարվա համագործակցության արդյունքում դիսպանսերին տրամադրվել են փոխադրամիջոցներ եւ ոչ միայն։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի խոսքով 97 թվականին կնքվեց պայմանագիր բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության եւ ԼՂ առողջապահության միջև տուբերկուլոզով պայքարի վերաբերյալ։ 97 թվականին վերանորոգվեց գործող շենքը, կառուցվեց մուֆելային վառարանը եւ 99 թվականին շահագործման է հանձնվել նորակառույց շենքը ստացիոնար բաժանմունքի համար եւ շնորհիվ բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության բուժ օգնությունը կատարվում է բավականին բարձր մակարդակով։ Հիվանդները անխափան ապահովված են դեղամիջոցներով եւ գործում է լաբորատոր բաժանմունքը ելի կազմակերպության կողմից տրամադրված անալիզատորների միջոցներով։ Դիսպանսերի ստացիոնար բաժանմունքի շենքի վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են 2016 թվականի հոկտեմբերին բժիշկներ առանց սահմանի կազմակերպության եւ ԼՂ կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Դիսպանսերում ինչ պայմաններ են նախատեսված հիվանդների հետ, բարձաբանում է տնտեսական մասի ղեկավար Արսեն Դանելյանը։ Վերանորոգվեց ուրեմն բաժանմունքը, վերակառուցվել են 3 առանձին բաժանմունքներ, երկու հատ դրական պոզիտիվ բաժանմունքներ են դեղորակա գիտնականություն եւ դիագնոստիկ։ Յուրաքանչյուր բաժանմունքը ունի իր մուտքը, առանձնացված մուտք, ուրեմն բաժանմունքներում տեղադրված է վենտիլյացիոն համակարգ, որը որ նպաստում է վարակի տարածման կանխմանը։ Եվ վերջին սերնդի տեղադրված են նույնպես ուլտրամանուշակագույն լամփեր միջանցներում եւ մանիպուլյացիոն սենյակում, որը նույնպես նպաստում է վարակի կանխմանը, տարածման կանխմանը։ Այս ոլորտում ցանկացած ներդրում անչափ կարևորում է մեր զրույցի ժամանակ նշեց բժիշկներ առանց սահմանի գազམ་ակերպության ղեկավար Ժան Մարի Պիերը։ Ոմանցանակություն հայտարարել հիվանդանոցի կնային կանեքրանտային դիգոշիանալի աշխատանք է կատարում։ Շնորհակալ եմ, որ դուք եք կարծում եք, որ բարեկի վերահսկումը շատ կարևոր է։ Մենք համար կարևոր է, որ հիվանդության հետ սկզբից ախտորոշումից հետո հիվանդը որոշակի ժամանակ մնա հիվանդանոցում ու ստանա կոմֆորտի ինչ-որ մինիմալ պայման։ Նշենք, որ սրանով չի եզրափակվում կազմակերպության համագործակցությունը Արցախի առողջապահության գերատեսչության հետ։ Տիկին Պիերի խոսքով այն կլինի շարունակական։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հալո Թրաստ ոչ կառավարական հումանիտար կազմակերպությունը երկար տարիներ է ինչ ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի վնասազերծման աշխատանքներ է իրականացնում հանրապետության տարածքում համագործակցելով իշխանությունների եւ խնդրող շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ։ Համագործակցության հետագա անլայնման ներմիտված կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի հանդիպումը Հալո Թրաստ կազմակերպության Արցախի գրասենյակի ղեկավարի հետ։ Ինչպես հայտնել է ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը, ողջունելով կազմակերպության Արցախի գրասենյակի ղեկավարին, ԼՂՀ ծառայության դնորեն Կոմիտաս Կարապետյանը իշխանությունների անունից երախտագիտություն է հայտնել Հալո Թրաստ կազմակերպության Արցախում իրականացրած երկարամյա գործունեության համար պատրաստակամություն հայտնել ընդլայնելու համագործակցության շրջանակները։ Իր հերթին Աշբոդին շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նշեց, որ հալոտրաս կազմակերպության նպատակն է Արցախի տարածքում գործնեություն ծավալել ոչ միայն վերջին չփայտած ականի վնասազերծումը։ Ճանաչողական այցի ընթացքում ճշտվեցին եւ հստակեցվեցին երկու կառույցների հետագա անելիքները ընթացիկ տարում, իմի բերվեցին անցած տարի համագործակցության շրջանակներում իրականացված աշխատանքները, հատկապես ուշադրություն դարձվեց 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձությունների ընթացքում որոշ խաղաղ բնակավայրերի հրթիռահրետակության հետևանքների վերացման ուղված համատեղ աշխատանքների վերլուծությանը։ Քանի որ ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի վնասազերծումը տասնամյակներ պանջող գործընթաց է,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 ըստ Չևացուցակի եւ Ստեփանակերտ-Երևան ուղղությամբ նախատեսված բոլոր ուղևորափոխադրումները իրականացվել են առանց ուշացումների։ Մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի հավաքականի անդամ Լևոն Արոնյանն առաջադիմել է Ֆիդեի վարկանշային աղյուսակում։ Արոնյանն առաջադիմել է նախորդ ամսվա համեմատ եւ 9-րդ տեղից բարձրացել է 7-րդ հորիզոնական։ Վարկանշային աղյուսակը գլխավորում է աշխարհի գործող չեմպիոն Մագնուս Կարսենը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան։ Սպարտակություն։